50 languages. ยี่สิบหก 26. 26. ธรรมชาติ In nature. In nature. คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ Do you see the tower there? Do you see the tower there คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ Do you see the mountain there? Do you see the mountain there? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ Do you see the village there? Do you see the village there? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะ Do you see the river there? Do you see the river there? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ Do you see the bridge there? Do you see the bridge there? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ Do you see the lake there? Do you see the lake there? ดิฉันชอบนกตัวนั้น I like that bird. I like that bird. ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น I like that tree. I like that tree. ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ I like this stone. I like this stone. ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น I like that park. I like that park. ดิฉันชอบสวนนั้น I like that garden. I like that garden. ดิฉันชอบดอกไม้นี้ I like this flower. I like this flower. ดิฉันว่านั่นมันสวย I find that pretty. I find that pretty. ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ I find that interesting. I find that interesting. ดิฉันว่านั่นมันงดงาม I find that gorgeous. I find that gorgeous. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด I find that ugly. I find that ugly. ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ I find that boring. I find that boring. ดิฉันว่านั่นมันแย่ I find that terrible. I find that terrible.